mangebla covrajo por fructoi. Dum longa tempo plastai en pacajoi estis consideratai la plei bona eblezzo protecti fructoin cae legomoin. Germanai nutraj vendeiai cenoi nun testas alian voion. La nutraja comerzo trovigas en problema situatio. Plastai en pacajoi por cucumoi avocadoi, cae aliae legomoi cae fructoi, estas tabuai por pli cae pli da clientoi. Sed sen la protecta plasta envolvajo, fructoi cae legomoi, ofte pli rapide farigas mal bon aspectai, cae tiel nevendeblai. La du plei grandai germanai comerzae cenoi por nutrajoi, protio nun testas novain technicoin, por teni la putreman varon pli longe fresha, ancao sen plasta envolvajo. Helpu tiu cele maldicega mangebla protecta covrajo ciu metigas recte sur la scelon de la fructoi. Iam fine de la pasinta iaro, la plei granda comerza ceno por nutrajoi comencis vendi en electitai superbasaroi avocadoin sur ciui trovigis tia dua auto. Gi mal rapidigu la perdigion de aquo, cae la enpenetrigion de oxigeno. Ambau esas cefai causoi por la rapida putrigio de la fructoi. Danke alla covrajo, la delicatai fructoi restu fresciai, du gis trifoie pli longe, ol sen protecta covrajo. La protecta mantelo est istis volvita de usona conzerno cae consistas el pure plantai materialoi, ciui aperas en sceloi, semoi, cae en la fructa carno de diversae spezoi de fructoi cae legomoi. Lau indico de la productantoi, gi estas sen gusta, sen odora, cae sen probleme mangebla. Pro la bona accepto de tiu nova protecta covrajo, ce clientoi cae comercistoi, nun ancau orangioi ecte tui estas vendatai laula nova tecnico. La cefa concuranto en Germanio nun sequas tion exemplon, ofertante avocadoin, ciui estas prilaboritai per simila sistemo. La covrajo en tiu caso consistas el natura sucero, celluloso cae plantae oleoi. Ancau gi estas bone mangebla cae bone digestebla. La concerno esperas per tio subteni siain clientoin en la patalo contra sparo de nutrajoi. Ciu iare, lau actuala studaju de Federazia Esplor Instituto, pli ol dec du milionoi datunoi da nutrajoi estas forgetatai la plei granda parto, nome sep milionoi datunoi, devenas el privatai dom mastrumeioi. Ciu germano forgetas dum unu jaro circa octec quin kilogramoin da nutrajoi, taxas la sciencistoi. Cae la clopodoi pri evitado de plastajoi, ec pli fortigis la problemon. Lau informo de faca gazeto, exemple la resigno, pri plastai envolvajoi, ce por salatai cucumoi, conducis al tio, che dum la pasinta autuno signife pli da hispanai cucumoi devis esti detruitai, char ili ne estis eltenintai la longan transportan voion sen damaggio. Gis nun, la novae tavolisae procedoi estos en Germanio applicatai nur ce fructoi, cies sceloi ne estas consumatai. Sed ie pli longa vido, la covrajo povus farigi cutima ancauce aliai productoi. La usona productanto disvolvis lau proprai indicoi receptoin por tridec diversae spezoi de fructoi cae legomoi, inter ili por fragoi, tomatoi, pomoi cae paprico. La nova tecnico do povos helpi en la batalo contra la malsparo de nutrajoi.